Euh, il s'agit d'un drame familial qui a eu lieu euh, dans un appartement d'Abitokai, à Anglette. Au cours de ce drame... Ensuite, c'est euh, s'est suicidé, les victimes et, le suicide ayant été commis par arme à feu au niveau de la tête. Les corps des victimes ont été trouvés chacune dans leur lit respectif. donc euh, les, les deux filles et victime bakotsa bere ohean atzemana izan da eta hiltzailea euh, bera bere euh, emaztaren ondoan oui il avait posé un chapelet sur le eta bakoitzari ajosario bat eman zien eskuetan au sein d'une famille Euh, maintenant, je, je pense... Gertatu den euh, drama familia batean izan da, beraz, euh, ez da emazteen kontrako bortizkeriarekin lotua, ez da egoera berdina. ...conjoint, et qui finissent par décéder sous les coups de ses conjoints. non, on n'est pas dans le même registre. Hein. Alors c'est une lettre euh, dans laquelle l'auteur euh, des faits, hein, donc euh, la personne qui a, qui a, qui a tué sa Gutunean hiltzaileak euh, bere arazoak esplikatzen ditu, justizia eta diru mailan bere arazoak azaltzen ditu, zeltasun ekonomikoak ere, eta bere ekintza horrekin espikatzen du arkiki errangabe. Par cette succession d'événements dans sa vie. C'est une lettre qui est euh, frappée, qui est dactylographiée, euh, de quatre pages, assez longue, assez, assez confuse. Euh, il s'agit d'un drame familial qui a eu lieu... Laurrialdeko gutun luze eta nahasia da makinaz idatzia, familiako euh, drama bat da, angelon iragandena, drama hortan aitak bere alabak eta emaztea helditu, eta gero bere buruaz beste egindu hori dena euh, tiroz et ensuite euh, s'est suicidé, euh, les victimes et, le suicide ayant été commis par arme à feu euh, au niveau de la tête.